Bunda. O pasar o río, no me pasaré. O mollar o no me mollar, o no me mollar, o no me mollar. O pasar o río, no me pasaré. La bicicleta tan hablaba, daba a ti al portal. Mentre sol esperàvem i els carros veien passar, Siset que no veus la estaca. Bueno, baixamos un pouquiño música e vámonos fora da fronteira de España. Sabes a onde vamos? A onde vamos? Vamos a Francia. Armando. A Francia? Sí, nos vamos a Francia. Carai, é que sí. se nos perdeu anos en Francia. Ai, nada, que temos ele o compañeiro. Anda. Temos ele a Xulio. <laughs> Hombre, Julio, ¿pero tú qué pasa? ¿Que ya huyes de España, vas a Francia? No, había, un compromiso de un paseo aquí con familia. Eh, ah, muy bien, vale, vale. Un poquillo a zona mediterránea francesa, nada más. Sí, eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal por ahí? un tiempo extraordinario, eh, visitas mm, culturales importantes también. Ah, ah, ¿A, qué, bonito eso? Todo, todo, todo este bastante fermoso. Uh -huh. Estivemos aí na, na, en Carcasón, que é unha das, zonas máis medievais máis antigas. É a muralla máis grande de, mm, de Francia. Sí, sí, sí. Bueno, o caso é que estivemos por aí con, con, con amigos eh, disfrutando un poquinho, a, aprendendo un chisquiño máis de, de, de cultura nada máis. Sí, exactamente. Eh, entón, eh, e agora, pois, pues, digo, pues, eh, empecé tarde, pero comecei tarde, pero estou escoitando moi ben. <laughs> Ah, a, ah, sí. Sí, eh, e eh, puxenme agora a, a, a ver se si tiña cobertura, metín maquilla, parece ser que os franceses nóvense nestas cuestións. <laughs> e eh, teño, teño, teño bastante boa cobertura, estou escutando, escuten a, a Fernanda e vin que Máximo Felipe mandaba saúdos para Fernanda e para sí. vosotros, o sea que, sí, sí. que xa sei que... Mm, bueno, que, que seguro que tenedes un, un programa extraordinario, xa pero... Oh, no, bueno... <laughs> A cousa vai vai vai bien bien tempo. De momento, un, de, momen, un, de momento sí. <laughs> Tamén me mandou un, un, un aviso Quique se si queredes comentar con, conectar con el. Pero bueno, teredes un, un programa ateigado de cousas de sí. ademais, hoxe eh, teño entendido que os de Badalona manda, mandaron mandaronvos un, un saúdo para para para que digades que eh, están a celebrar a partir de hoxe o 25 aniversario, e entonces todos os que queiran que se cheguen ali a, a Plaza Trafalgar, me parece, sí. que seguro que ali disfrutarán todos de música e de boa cultura galega e algo catalán. Virá Virada máis un grupo especial de, de, de, de Vigo. Sí. Bueno, pois nada máis que, que teñe, que celebre esas letras galegas que este ano pues, pois, están de moda sí. porque é, é, é un é un emigrante mexicano que sí. o que o que lle dedican as licas, que sí. Florencio Delgado Gurrialán. Sí. Xulio Simón mandou unha, unha colaboración falando de todo eso. Sí. Xa, que seguro que ao final a podes escoitar ese. Sí, sí, ao, final, ao te... final xa temos preparado para o final. Pre... Moi, moi ben. Pre, pois, pues, a, agradezo moitísimo ese esfuerzo que estás a hacer que disfrutes de esa... Bueno, nosotros, mira, nosotros hacemos lo que podemos, como decimos siempre, pero eh, tenemos esa cosa de que nos falta alguien. <laughs> Bueno, disfrutar, de disfrutar de que es una interesante. Sí, sí, no, nosotros estamos disfrutando. Ahí estamos. Ahí que estamos, laborando. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. <laughs> Pois xa falamos con Antonio tamén, que nos estuvo falando da revista, nos estuvo sí, falando sí. da festa. Sí, da viaxe aquela a... Ah, a, sí, a, a, a Galicia. Galicia. Sí, sí. No, sí. no, a verdade é que Antonio é un grande comunicador. Ademais, agora mesmo me parece que está traballando <laughs> a, a, a marchas forzadas para facer unha a revista de Mercader. Vamos a ver sí, que sí. é capaz a, ah, de levar adiante. Andar reo. Sí, sí. <laughs> Anda bueno, reo. O caso é que, o caso é que temos un unha asociación viva. É, eh, o que queremos nosotros é que a asociación tea viva. Eh, eh, estamos preparando, ¿verdad, Manuel? Preparando claro. teatro. Eh, tamén bueno, estamos teatro. estamos nelo, claro. <laughs> Aí andamos. hai que lle dar como como din os, os, os hai que lle dar vento. Eh, como sí, señor, como se, dar vento. Como se dice, atando cabos. <laughs> sí, tamén las ventas e eh, atar cabos, claro a ver si somos capaces de levar diente, a ver si, si para o ano que vengo, a final de ano somos capaces de, de, de interpretar, algo. Eh, eso, eh, interpretar algo. Eso seguro. Sí, sí. Gracias por la chamada. Eso Nada, don Eye, que... aperta, una aperta grande, Xulio. aperta, veña. Oye, eh, como xa che dixen por privado, desfruta que isto queda aquí. <laughs> Vale, igualmente, moi Muy buen programa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eh, chao, chao. Pois despedímolo con algo de música e despois vamos con máis cousas. parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset que no veus l'estaca on estem tots lligats si no puc desfer-nos-en, mai no podrem caminar si estirem fort ella caurà.